Bilang Kabanata 33 Ito ang mga yugto ng paglalakbay ng Israel mula sa Ehipto ayon sa kani-kanilang pangkat sa pangunguna ni na Moises at Aaron. Ayon sa utos ni Yahweh, itinala ni Moises ang bawat yugto ng kanilang paglalakbay buhat sa simula. Umalis ang mga Israelita sa Ramses ng ikalabing limang araw ng unang buwan, kinabukasan ng Paskwa. Taas noo silang umalis ng Ehipto, kitang-kita ng mga Ehipsyo habang ang mga ito'y abalang-abala sa paglilibing sa kanilang mga panganay na pinatay ni Yahweh. Ipinakita ni Yahweh na siya'y mas makapangyarihan kaysa mga Diyos ng Ehipto. Mula sa Rameses, nagkampo sila sa Sukot. Mula sa Sukot, nagkampo sila sa Etam, sa may gilid ng ilang. Mula sa Etam, Nagbalik sila sa Pihahirot, silangan ng Baal Zephon, at nagkampo sa tapat ng Migdol. Pag alis nila ng Pihahirot, tumawid sila ng dagat at nagtuloy sa ilang. Tatlong araw silang naglakbay sa ilang ng Etam, saka nagkampo sa Mara. Mula sa Mara, nagtuloy sila ng Elim. Nakakita sila roon ng labindalawang bukal at pitumpung puno ng palmera. At nagkampo sila roon. Mula sa Elim, nagkampo sila sa baybayin ng dagat na pula. Mula sa dagat na pula, nagkampo sila sa ilang ng Sin. Mula sa ilang ng Sin, nagkampo sila sa Dofka. Mula sa Dofka, nagtuloy sila ng Alus. Mula sa Alus, nagkampo sila sa Refidim, isang lugar na walang maiinom na tubig. Mula sa Refidim hanggang sa bundok ng Hor, sila ay nagkampo sa mga sumusunod na lugar. Ilang ng Sinai, Kibrot Hataava, Hazerot, Ritma, Rimon Fares, Libna, Risa, Seelata, Bundok ng Sefer, Harada, Makelot, Tahat, Tare, Mitka, Asmona, Moserot, Beneyaakan, Hor Akidgad, Jotbata, Abrona, Ezion Geber, ilang ng Zin na tinatawag na Kades, at sa bundok ng Hor na nasa may hangganan ng lupain ng Edom. Sa utos ni Yahweh, ang paring si Aaron ay umakyat sa bundok ng Hor. Namatay siya roon sa gulang na isandaan dalawamput taon. Nooy unang araw ng ikalimang buwan, ikaapat na pong taon mula nang umalis sila sa Ehipto, nabalitaan ng hari ng Arad na naninirahan sa timog ng Kanaan ang pagdating ng mga Israelita sa bundok ng Hor. Mula naman sa bundok ng Hor hanggang sa kapatagan ng Moab, ang mga Israelita ay nagkampo sa mga sumusunod na lugar. Zalmona, Punon, Obot, Iye Abarim na sakop ng Moab, Dibon Gad, Almon Diblataim, kabundukan ng Abarim, malapit sa bundok ng Nebo, at sa kapatagan ng Moab, sa kabila ng Hordan at katapat ng Jericho, sa pagitan ng Beth Jesimon at Abel Sitim. Nang sila'y nasa kapatagan ng Moab, sinabi ni Yahweh kay Moises, Ganito ang sabihin mo sa mga Israelita, Pagkatawid ninyo ng Hordan papuntang Kanaan, palayasin ninyo ang mga naninirahan doon. Durugin ninyo ang kanilang mga ribultong bato at imahing metal. Gibain din ninyo ang mga sambahan nila sa burol. Sakupin ninyo ang lupaing iyon at doon kayo tumira, sapagkat ibinibigay ko sa inyo ang lupain yun. Hatiin ninyo ang lupain sa bawat lipi, at ang paghahati ay ibabatay sa laki ng lipi. Sa malaking lipi, malaking parte. Sa maliit ay maliit din. Ang pagbibigay ng kanya-kanyang bahagi ay dadaanin sa palabunutan Ngunit kung hindi ninyo palalayasin ang mga nakatira doon, ang matitira ay magiging parang tinik sa inyong lalamunan at puwing sa inyong mga mata. Balang araw, sila ang gugulo sa inyo. Kapag nangyari ito, sa inyo ko ipalalasap ang parusang gagawin ko sana sa kanila.